ba, ondarbiko jaiak e, bete-betean bitugula, iraiaren eh, hasiera honetan, e, badira zenbait aldaketa, programazioan eta bereziki, bueno, ba, prebentzio eta sensibilizazio aldetik ba, indar batekin nahi izan duela, e, ondarbiko udalak aurtengoan, honen inguruan hitz egiteko Josu Peña dugu, gizarte koesiorako ordezkariak aixo. Kaixo, egunon. Ba, esan bezala, eraso matxistak eta homofoboak e, prebenitzeko bueno, ba, indar bat egina izan du ondarbik udalak, eh, hortan aritu zarete azken asteetan augustia e, antolatzen. Ba, bai, orain jaiak datu zela, e, beti jaietan ba, erasoak areagotu egiten dira, eta oso argin genuen ba, angune hauek indartu bartzirela, ez? Eta eraso matxisten inguruan, e, ipatu behar da, lehen aldiz, ondarribiak hartatze puntu bat izango duela. Bai. e, hartatze puntuaren berri eta gainerako aipatzen du, baina e, esku e, ba, programa e, aldizkaria do jaso duen eh, oro konturatuko zen ez dagoeneko ere meno ba itxuraz eh, programazioan bertan eh, puntu moreak agertzen direla hor ere e, ikusgarri tasun bat emana izan zaiola hori bai hori da etxetara orain egun hauetan iritsiko den ba, programazioan egunen segun dauden ekintzez gain ere egongo diren informazio gune eta hartatzen gunen ordutegi eta e, kokapena ere ba azaldu egingo dira eta denak izango gute eskuragarri Lehen da aldiz, hartatze puntu bat, e, zer da hori? E, jaietan nun eta e, zer eskeniko du, zer aukera eskeniko du hartatze puntu horrek? Ba, hartatze puntuak ematen duna da, e, hor, profesional ezberdinak egongo dira, eraso bat e, ematen denean, ba, bertaratzen den pertsonari profesional ezberdinak e, dituzten ikasketekin, ez, erasoen inguruan, ba, e, erasotua izan den e, pertsonari, ba, e, benetazko atentzio bat, emateko aukera egongo da, e, gune goxo batean. E, itxasetxean? Itxasetxeo Vitoriuman izango da, bai. E, azken bat hemen hori da, ba, festagunearen e, ba, e, ardatz nola baita? Hori da, ikusten genuna da, gune hau, e, toki xume batean egon bar da, baino ere saiatu bar da, jaik giroatik gertu egotea. Orduan, ikusten genuen itxasetxeak aukera hori ematen zuela, bai, txosna guneetik gertu dagoelako, eta baita ere, ba, San Pedro Kaleko tabernatik gertu dagoelako, ez? Mira, eh, hartatze puntua batetik, baina informazio puntuak ere izango dira, eh? San Pedro kalean uste? Hori da, informazio puntuak ere aurreko urtetan bezala egongo dira, baina ere egun gehiagotara luzatu ditugu. Entxaio egun nagusietan batez ere iruan, lauean eta bostean ba, jai e, pertsona pilak eta handia egoten da, eta jai giro bat ba, badago herrian, ez? Eh? Orduan hor, sentsibilizazio kanpaina azteko eh, garrantzia emana izan diogu, eta San Pedro kalean aixeri azpian dagoen plaza, txona da, San Perro kale erdi erdian informazio guneak ere hiru lauean eta bostean egongo dira. E, hori informazio tartatze gunari daukenez, baina e, eh, lankidetzare bilatu zute eragile desberdinekin edo zer gertatu ala e, behar bezala erantzuteko? Hori da, aurten zerbitzu hau emaginek emango du udalarekin baterako eta gizarte zerbitzuekin baterako lankidetzan, baino oso garrantzitsua ikusten genuen ere e, hartatze puntu eta informazio gune hauek e, koordinazio mail batean egotea bai txosna guneko batzordekin edo txosna bakoitzeko arduradunekin, baita ere komertziante elkarte eta e, ostalaritza elkarterekin. Eta horrekin batera ere garrantzitsua ikusten genuen ba, koordinazio horretan emeki emakumeen elkartea eta mugimendu feminista ere ere egotea. E, hori eh, aipatu dugun ba, eraso matxistak eta homofobak eh, ba, prebenitzeko eta emango balira ba, lehenbailen er-, erantzuteko neurriei dagokienez, badira hor e, zenbait berritasuna aipatu dituguna, gogoratu itxasetxean hartatze puntu hori izango dela, ustut 24 lau orduz martxan izango den, telefono bat ere? Bai, hori da, e, itxas e, etxeko gune hartatze punto izango da, e, jai, jaiak bitartean, bai seiean, sortzian, bederatzean eta amarrean, baino ere aurtengo berritasuna da, komentatu dugun moduan koordinazio e, mai hori eratzeko, bat, telefono bat egongo dela, hogeita lau orduz, e, e, dozein pertsonak erasoren bat jasotzen badu, ba, hartatze hori alik eta oberen emateko e, aipatu bezala hori e, indarkeria matxista edo eraso matxistak eta homofobak e, eh, prebenitzea aldera eta erantzute aldera, baina e, gizarte koesiorako ordezkari zaren enean, bada berritasun niztute e, eh, aipagarri bat, ondarabiko jaietan aurten, askotan aipatzen da jaiak berdintasunean eh, ospatzeko eskubidea bermatu beharra dagoela, eta antzi, edo gehiena ahaztuak direnak, mugikortasun zailtasunak, edo mugikortasun maurriztuak dutenak, e, aintzat hartuko bitu, ondarabiko udalak aurten, lehenabiziko aldiz behar bada. Bai, horrekin ere, ba, ikusi genuen behar bat zegoela, ba, etorri zitzaigun ba, pertsona bat, e, mugikortasun murriztua daukana, eta ba, jaiak ere, ba, berdintasunean, en, ba, bizi nahi zituela ba, eskubide osoz, ez? Eta orduan em, pertsona honekin elkartu, elkartu ginen, eta ikusi genuen ba, gune ezberdinak ezartzeko ba, aukera badagoela. Eta e, gune hauek ezarreko ditugu, mur, mugikortasun murriztu duten pertsonentzat bai e, iraiaren seian kantineren aurkezpenean, iraiaren zazpian udalbatzak aurrezkoa dantzatzen duen arma plazan, eta gero baita ere iraiaren sortzian ba, larde ikusteko gunez berdinak ipiniko dira. Horrekin batera ere, ba, kontzertu ez gozatzeko aukera zabaldu nahi nuen, honetan lankide, e, eh, oza, lanketan ari gera, ba, em, pertsona hauek ere, ba, era seguruan gero gune hauetatik atera alizateko, eta honen berri ere emango dugu. Da. E, kontzertu egunetarako ere, baina be, bereziki bena ibilbidean ere, eh, aukera izango dute e, Ba, e, ba, batetik heltzeko, ez? Eta gero ateratzeko, baina gune bereziak izango bituzte. Bai, ikusten genuna ere da gune bereziak ipintzen baditugu e, irtenbide eta e, sarbideak ere, ba, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokituak egon bar direla. Orduan ikusten genuen bai, e, irailaren 8an alardegunean Damarri plazan hor iriz, nahiko irisgarria dela, bai, puntal edo e, bertako auzoetatik datozenetan, baino ere arresilanda edo tik gerturatzen direnentzat, ba, bi kale hauek ba, nahiko irisgarriak direla. Eta alde beritik ere, kale nagusi bukaeran, bretsako engunean gunean horrere, ba, atzean astensorea dagoen ez eta horrela, ba, horrere gune bat e, egokituko dugu. Bera, lehen aldia da, alako neurri bat hartzen dela, e, bueno, ba, proba, proba egingo duzute ez, e, urren gortetan izan behar bada ba hobekuntza beharko dituztena, baina bada bada urrats bat, ba, gizarte kohesioko zaren enean, e, ba azken deialdi bat egin besterik ez, ez? E, jaiak benetan kohesionatzeko, e, herri bat batzeko balio dezaten. Hori da, aurten gure lehenengo jaiak dira eta guretzat ere hau ikasketa prozesu bat izango da. Ordu aurten ikasten duen guztia, badatorren urtean ere, ba e, hobekuntza gehiagokin egitea espero dugu eta esan bezala ba, e, mundu guztia animatzen dugu jaiak e, ba, koesioz, ez, ospatzera, eta modu e, oparo on batean, ba, ospatzeko. Ja, Josu Peña, mi esker. Mi esker.